Ikasturte bukaera heldu da. Bere azterketa inposatu oporretarako asmo eta pandemiaren ondotik lehen aldiz nolabaiteko normaltasunez uspatuko diren egiko bestekin. Uda astapenak irisagina japatu gaitu amarnak agazte. EHZ eta festivalaren aurtengo edizioa plantan ezartzeko muntaketa lanetan. Hiru egun irauten dituen elmuga ederra da EHZ eta baina bideak ere badu bere garrantzia. lana da gurea. Auzolana da inguruko enpresak doainik utzitako materialaren bila joitea goizean goiz. Auzolana da bertako laborarien mozkinak sukaldatzea. Komunidorak muntatzea edo bizereginen artean irisartarrikin sola satseginak izatea. Ikasturtean zehar topo egiten ez duen gazteria bat biltzen du ehz muntaketak. Pauen ikasten dutenak eta Bilbon lizentzia bukatzen ari direnak, aekako ikasleak eta noizbait euskaraz ikasiko dutenak, ipar euskaregian jotu diren migratzaile eta anistasun mentara duten gazteak. Eta abak luze bat, zerrendak luzaz segitzen alkuluke. EHZ-ak biltzen du, ejan bezala, eta are jende biltzeko gaitasuna izan dezake geroan. Batzuek ejan dezakete EHZ eta ez dela lehenago zena. Beste aldiz, ohitura eta egimolde jakin batzuei lotu egi ikusiko dute festivala. Egi zor, irisagin ez da elkartuko duela hogei urte ahosan libertitzen zen jende kopururik baina beraunaldi berriek eusten diote beste eredu alternatiboaren bidez gazteriaren gan eragiteko nahi Jatorri sozial ezberdineko egitaren parte hartzea, askotariko kultura direzpide bizien gora eta festivala horuren dako espazio segurua izan dadin egiten lanketa dira, horren adibide besteak beste. Zangoak lujean izaitea da, ehatxezeta, egearitatearekin konektatzea helburu handia kukatea, baina festivala tresna bat baizik ez dela ez ahantztea. Beraz, gusto bat duzue, ikusiko dugu elgar. Kantuak diuen gizan, probatu ez duenak ez dakizak den hau.